Իրադրությունը առաջնագծում պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Այսօր Շուշի շրջանի Բերթաձոր Հինշեն գյուղում մեկնարկել է Արցախի երիտ ֆորում ամենամյա ծրագիրը։ Արդեն երրորդ տարին է ինչ Արցախում գրանցվում են հացահատիկայիների բերքահավաքի գոհացուցիչ ցուցանիշներ։ ԼՂՀ կրթական ոլորտում ինչ զեղչեր ու արտոնություններ են գործում։ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում հրճակագիր են ընդունել։ Ռուսաստանը ներկայացնող Յանա Եգորյանը նվաճել է Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի տիտղոսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 16 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 120 կրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Դուք լսում եք լուրեր Այսօր Շուշիի շրջանի Բերթաձոր Հինշեն գյուղում մեկնարկել է Արցախի երիտֆորում ամենամյա ծրագիրը, որին մասնակցում է հանրապետության 30 համայնքներից 18-ից 30 տարեկան շուրջ 80 երիտասարդ։ Ծրագիրը, որը նախատեսված է իրականացնել մինչև օգոստոսի 11-ը, նպատակ ունի նպաստել Արցախի երիտասարդական ներուժի ակտիվացմանն ու զարգացմանը, բարձրացնել երիտասարդների մասնակցությունը համայնքի զարգացման գործին, խթանել միջհամայնքային համագործակցությունը։ Երորյա ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվեն փոքր եւ միջին գործարարության կազմակերպման դասընթացներ, Արցախում պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի, աջակցության մեխանիզմերի, ԼՂ համանդրական բարեփոխումների եւ այլ թեմաների շուրջ քննարկումներ, ինչպես նաեւ մշակութային ու ժամանցային միջոցառումներ։ Նախատեսված են երիտֆորումի մասնակիցների հանդիպումները ԼՂՀ ղեկավարության հետ։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության մամլոյցարայությունը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Արցախում գրանցվում են հացահատիկայինների բերքահավաքի գոհացուցիչ ցուցանիշներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հացահատիկայինների ու հատիկան դեղենի ցանկատարածություններում բերքահավաքը մտածել է ավարտին։ Մոտ 60000 հեկտար ցանկատարածություններից հունցքի աշխատանքը մնացել է իրականացնել ընդամենը 1000 հեկտարում։ Հնձված համախառը բերքը այս պայդրությամբ կազմում է 141000 տոննա։ Միջին բերքատվությունը 25.4 ցենտներ հեկտարից դեռ ունենք ավելի քան 1000 հեկտար հաճարի ցանկատարածներ, որ պետք է հանձվեն, ինչպես նաև որոշակի քանակությամբ ծորենի եւ գարու դաշտեր։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ Բերքյան նախադեպ բարձր ցուցանիշը գյուղի եւ գյուղատնտեսան աջակցության հիմնադրամի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետեսյանի խոսքով նաեւ հիմնադրամի կողմից հողամշակին ցուցաբերվող աջակցության արդյունք է։ Սերմը տրամադրվել է անվճար հողօգտագործողներին, բացի այդ 16 թվականին նոր ծրագիր ենք սկսել իրականացնել Գարանացան մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության խթանման ծրագիրը, որի շրջանակներում արևածաղիկ, հնդկացորեն, կտավատ եւ սոյա մշակող հողօգտագործողներին նույնպես անվճար տրամադրել ենք սերմացուն, ինչպես նաեւ համապատասխան քանակությամբ պարարտանյութեր։ Նշված ծրագրի շրջանակներում կա նաեւ բանջարեղեն մշակող մշակողների աջակցության ծրագիրը, որը նույնպես իրականացվում է համապատասխան ժողովի կողմից տեղերում։ Ստուգվում են տարածները, հայտերը եւ օգտագործողները ստանում են իրենց հասանելիք աջակցությունը։ Նաեւ այդ ծրագրի շրջանակներում կգործի ծխախոտի մշակությամբ զբաղվող օգտագործողների աջակցությունը Մթերված βέρքի դիմաց կտրամադրվի լրավճար տեղեկացնում է Վիլեն Ավետիսյանը։ Հիմնադրամի նոր ծրագրերից են նաև այգեգործության խթանման ծրագիրը։ Բուսաբուծությամբ զբաղվողների համար նախատեսվել են տնկիններ։ Ճշտվելու է եւ քանակությունը եւ պահանջարկը շրջաններից երևի հաջորդ տարվանից կսկսե գործի նաև նման ծրագիր։ Բելալալայան այսօր Նախորդ թողարկումներից մեկում խոստացել էինք անդրադառնալ կրթական ոլորտում գործող զեղչերին ու արտոնություններին, որոնցից կարող են օգտվել սոցիալապես խոցելի ընտանիքների երեխաները։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ինչպես հիշում եք, մեր նախորդ ռեպորտաժի առիթը Մարտունու շրջանի Վարանդագյուղում բնակվող բազմազավակ ընտանիքներ։ Այդ ընտանիքը 13 երեխա ունի եւ դժվարանում է վճարել ուսանող աղջկա Ոսման Վարձը։ Կրթության եւ գիտության փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը պարզաբանեց, որ բուհական համակարգում գործում են որոշակի զեղչեր եւ գոյություն ունի բազմազավակ ընտանիքի երեխա հասկացությունը։ Փոխնախարարի խոսքով կան որոշակի սոցիալական խմբեր, որոնց համար ԼՂՀ բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքը սահմանում է նպաստներ ու կրթաթոշակ։ Արկա ուսուցման համակարգում սովորող զոհված զինծառայողների երեխաները եւ այրիները երկողմանի ծնողազուրկ երեխաները առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամ կամ մանկուց հաշմանդամ ուսանողները, ինչպես նաեւ Արցախյան պատերազմի առաջին կարգի հաշմանդամների երեխաները սովորում են անվճար ուսուցման համակարգում։ Այդ արտոնությունները տարածվում են ինչպես բարձրագույն, այնպես էլ միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վրա։ Նշենք, որ այս օրենքը 2014 թվականին փոփոխությունների եւ լրացումների ենթարկվեց։ Թվարկված սոցիալական խմբերին ավելացան եւս մի քանիսը, բայց այս անգամ սահմանված արտոնությունները տարածվում են միայն պետական եւ ոչ պետական հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վրա մինչև 23 տարեկան միակողմանի ծնողազուր ուսանողների ուսման վարձավճարում տվյալ վարձագույն ուսումնական հաստատությունը պարտավոր է կատարել 50% զերջ։ 50% զերջ է սահմանվում նաև բուհերի կողմից արկա ուսուցման համակարգում սովորող այն ուսանողների համար, ովքեր ունեն մինչև 1 տարեկան երեխա։ 30% Սմոնված Զավաճարի զերծ սահմանվում է 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա կամ 3 եւ ավելի ուսանող ունեցող ընտանիքների երեխաներին։ Այն 3 հիմնական կետերը, որ սահմանվում է օրենսդրությամբ։ Ինչ վերաբերում է միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական արհեստագործական ուսումնական հաստատություններին, ապա նրանք կարող են ուսանողների 10%-ի համար որոշակի զեղչեր սահմանել, բայց այդ զեղչերի չափն ու այն ստացող սոցիալական խումբը օրենսդրությամբ չեն սահմանվում, այլ թողնվում են հաստատության տնօրինության հայեցողությանը։ Ի տարբերություն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, այստեղ կոնկրետ սահմանված չեն, որ խմբի համար ինչքան վարձավճար է զեղչում, եւ դա թողնված է տվյալ ուսումնական հաստատության տնօրինության իրավասության տակ։ 2015 թվականին ԼՂՀ կրթության մասին օրենքը կրկին փոփոխությունների ենթարկվեց։ Այս անգամ արդեն արտոնություններ սահմանվեցին ոչ թե սոցիալական խմբերի ընտանիքների համար, այլ պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար։ Այսպես 2016 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ծառայող սպաների, ինչպես նաեւ պահեստազորի սպայական գազմի ընտանիքների երեխաները բարձրագույն պետական եւ ոչ պետական հավատարմագրված ուսումնական հաստատություններում կարող են անվճար արկա ուսում ստանալ յուլ Յուլիա Վանյան այսօր։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում կայացած երակողմ հանդիպան արդյունքներով օգոստոսի 8-ին հրշակագիր են ընդունել։ Սա երեք երկրների ղեկավարների մակարդակով առաջին երակողմ հանդիպումն է, բայց Մոսկվայում նման ձևաչափի պահանջվածությունը միանգամայն ակնհայտ են համարում։ Ռուսաստանի նախագահի օկնական Յուրի Ուշակովի խոսքով երեք երկրները բախվում են նմանատիպ խնդիրների՝ տնտեսության, անվտանգության, ահաբեկչությանը դիմակայելու հարցերում։ Նշենք, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին առաջարկել է Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը Իրանում անցկացնել։ Ռուսաստանը ձգտելու է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը գտնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության փոխզիջումային եւ երկու կողմերի համար ընդունելի լուծում։ Այդ մասին ասել է Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպան ժամանակ։ Դուք հիշատակեցիք Ղարաբաղը, սա իրոք խնդիր է, որը խորհրդային անցյալից է հասել մեզ։ Գիտեմ, թե սա ինչքան սուր հարց է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի համար։ Մենք մի բան ենք ձգտելու, ձգտելու ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն հակամարտության փոխզիջումային եւ երկու կողմերի համար ընդունելի լուծում, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պետք է որ այստեղ հաղթողներ չլինեն, այլ հաղթեն երկու երկրների ժողովուրդները եւ երկու պետությունները զգան, որ այս բարդ խնդիրը իրենք լուծել են ներկա պահի եւ ապագա սերունդների օգտին, ավելացրել է նա։ Սիրիայի հարցով Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցությունը դրական է։ Այս մասին օգոստոսի 8-ին Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Բաքվում կայացած երակոմ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին։ Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները հաշվի առնելով երկու առաջնորդների վճռականությունն ու կամքը վերջին երկու տարիներին դրական տեմպով են զարգացել։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև սերտ համագործակցությունն ու խորհրդակցությունները վերջին տարիներին ընթանում են իրանական միջուկային խնդրի լուծման ուղիով, ասել է նա։ Ռոհանին նշել է, որ այդ համագործակցությունը կարող է տարածվել երկրների միջև հիմնարար համաձայնագրերի ստորագրման, ինչպես նաև վիզային ռեժիմի դյուրացման, կապիտալի ներդրման, մաքսային ոլորտում համագործակցության, կանաչ միջանցքի ստեղծման, գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության վրա։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ падգամավոր Կարո Փալյանը գրավոր հարցադրում է ուղղել երկրի ներքին գործերի նախարարությանը, պահանջելով բարձաբանում տալ Ստամբուլը հայ լրագրող Հայկո Բաղդադից անznագիրը խլելու կապակցությամբ։ Կարո Փալյանը իր գրության մեջ հետաքրքրվել է, թե ինչ իրավական հիմքերի վրա են բռնագրավել Հայկո Բաղդադի ազնագիրը եւ Հայկո Բաղդադի դեմ հետաքննություն կա արդյոք։ Նշենք, որ թուրքական դիքեն բարբերականի Իստանբուլը հայ լրագրող Հայկո Բաղդադիս ոստիկանները օթանավակայանում խլել են ազնագիրը եւ հրաժարվել ասել պատճառների մասին։ Բուլղարիայի Բլագոևգրադ քաղաքում տեղի է ունեցել մաթեմատիկական միջազգային ուսանողական հերթական օլիմպիադան, որին մասնակցել են աշխարհի 72 համալսարանների թիմեր ավելի քան 320 մասնակից։ Հայաստանից մասնակցել են Երևանի պետական, Հայաստանի ամերիկյան եւ սլավոնական համալսարանների թիմերը։ Օլիմպիադան անցկացվել է եւ անհատական եւ թիմային հաշվարկներով։ Երևանի պետական համալսարանը ներկայացվել է 4 մասնակիցներով, որոնցից երկուսը Ալբերտ Գևորգյանը եւ եւ Ալբեր Սահակյանը արժանացել են ոսկե մեդալների, Վազգեն Միքայելյանը արծաթե մեդալի, իսկ Ավետիկ Կարագուլյանը բրոնզե մեդալի։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը ներկայացվել է երկու մասնակիցներով, որոնցից Արտյոմ Քոսյանն արժանացել է արծաթե մեդալի, իսկ Լևոն Ստեփանյանը բրոնզե մեդալի։ Հայաստանի Սլավոնական համալսարանը ներկայացրել է մեկ մասնակից՝ Հրաչյա Քոչարյանը, ով արժանացել է բրոնզե մեդալի։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանցի 7 մասնակիցները արժանացել են 2 ոսկե, 2 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալների։ Անհայտ անձը Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող արվեստանոցից գողացել է Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ Ֆրիդրիխ Սողոյանի հեղինակած Գրիգոր Լուսավորչի քանդակը։ Այդ մասին ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, Ռիա Նովոստին հայտնել է իրավապահ մարմինների մի աղբյուր։ Օգոստոսի 7-ին ոստիկանությանն է դիմել Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ Ֆրիդրիխ Սողոյանի քանդակագործ որդին, հայտարարելով, որ Մոսկվայի կենտրոնում Ուսպենսկու նրբանցքում գտնվող ստեղծագործական ստուդիայից հափշտակել են իր հոր հեղինակած Գրիգոր Լսավորիչ գիպսե քանդակը ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Նրա խոսքով հանցագործությունը կատարվել է լույս օգոստոսի 5-ի գիշերը։ Քանդակի արժեքը իրավապահները գնահատել են 120 000 ռուբլի։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի վարչության մամուլի ծառայությունում հաստատել են միջադեպի փաստը, նշելով, որ ոստիկանությունը այդ դեպքի արդիվ ստուգում է կատարում։ Մարզասերների համար Հունգարիան ներկայացնող Կատինկո Հոսուն ոսկե մեդալակիր է դարձել Ռիո դե Ժանեյրոյում շարունակվող ամառային օլիմպիական խաղերի թիկնալոգի կանանց 100 մետրի մրցաշարում։ Նա գրանցել է 58-45 վայրկյան արդյունք երկրորդ ոսկե մեդալը նվաճելով Ռիո 2016-ում։ Ավելի վաղ Հոսուն աշխարհի ռեկորդով հաղթել էր համալիր լողի 400 մետրում։ Տեխնոլոգի 100 մետրում երկրորդ տեղը գրավել է ամերիկացի Քեթլին Բեյկերը, իսկ բրոնզե մեդալակիր է դարձել կանադացի Կայլի Մեսը։ Ռուսաստանը ներկայացնող Յանա Եգորյանը նվաճել է Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի տիտղոսը Սուսերամարտի մրցաշարում։ Թրամարտի անատական պայքարի եզրափակիչում 22-ամյա Եգորյանը պարտության է մատնել ռուսաստանցի Սոֆիա Վելիկայային։ 1993 թվականին Երևանում ծնված եւ 6 տարեկանում ընտանիքի հետ Ռուսաստան տեղափոխված Յանա Եգորյանը նաեւ 2015 թվականի աշխարհի չեմպիոն է, Եվրոպայի քարակի չեմպիոն, սակայն այդ տիտղոսները նվաճել է թիմային պայքարում։ Ռուսաստանը նվաճեց երկրորդ ոսկե մեդալը եւ ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկում 5-րդն է, զիջելով Չինաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Իտալիային եւ Ավստրալիային։ Միացյալ Նահանգների Սենթ Լուիս քաղաքում շարունակվող շախմատային սուպերմրցաշարի 4-րդ տուրի բոլոր պարտիաները ավարտվել են ոչ ոքի։ Լևոն Արոնյանը սպիտակներով միավորը կիսել էր Ֆաբիանո Կարուանայի հետ։ 4-րդ տուրից հետո հայկական շախմատի առաջատարը ունի 2.5 միավոր եւ Վիշվանաթան Անանդի, Ուեսլի Սոյի եւ Վեսելին Թոփալովի հետ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Արոնյանի հաջորդ մրցակիցը հոլանդացի Անիշ Գիրին է։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց։